Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Bužim 2010-2011. Vakuna i bade Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Vakul rabbi zidni ilma i reci Allahu, ovećaj mi znanje. Ovećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا أعطيت بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما سوبابود بيان شهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا ماض كالسيد بالريح Kada dođe Allahova vojska koja će otvarati zemlje lijevo i desno na istoku i na zapadu, onda pitanje kolikav je naš udje u svemu tome. Međutim, sad kad poguramo Međutim, kad sad stanemo u safove Allahovih odabranih robova, naš će uspjeh biti zabilježen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. السيف كالريح كالموج غزارة عادم كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين بكتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين krenuli su da se suprostave Allahovom neprijatelju. Ponovo. Ne bojeći se nikoga. Pa su došla plemena pa su im pozoravali. Inne nase kad žemeo leku. Ljudi su se suprotstavili, o, skupili protiv vas. Pobjedit će vas, uništit će vas. Gdje ćete sad? تعبد الصلبان كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا كم أذاقوا قومي ظلمهم أزمانا يا جموع الحق إن وغابوا كان Ovo je naš ahlak ako budemo pravi vjernici. kada vidiš braca, kada čuješ za brata na ovome zapadu, kaže pošalji mu selam. A kada čuješ za brata na istoku i njemu pošalji selam. Zato što su kaže pripadnici ehli suneta jako malobrojni. الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة فخيول الله قد انطلقت صبحا للعزة مسروجة اضرب يا أسد الفلوجة وعلي أمتي تاج الأمم ودرة ابن أبي طالب يا فتى فاز بالمناقب Prenosi se od Sufjana teorija rahmetullahi alejhi da je govorio kada vidiš brata, kada čuješ za brata na ovome zapadu, kaže pošalji mu selam. A kada čuješ za brata na istoku i njemu pošalji selam. Zato što su, kaže, pripadnici ehli suneta jako malobrojni. Pa ih treba uvezivati se sa selamom i selamiti se i voljeti se međusobno. A ako već može još da se obiđe, to je nagrada. Allah subhanahu wa ta'ala zna koliko veća. Jer kad se dvojica ljudi zavole radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onda njih Allah subhanahu wa ta'ala zavoli. Ja sam, braćo, trebao ovu knjigu da radim bilo je već zakazano na paltalku da držim dersu iz ove knjige i to inšala nije problem što se Allah je odredio da ne može čuti ovi neki drugi alhamdulillah možemo mi čuti a radi se o jednoj knjizi koja se naziva Hazihi ahlakuna hine nekunu mu'minine haqqa ovo je naš ahlak ako budemo pravi vjernici ovo je naš ahlak ako budemo pravi vjernici. Jaslak nisam braćo slučajno izabro. Nisam slučajno izabro zato što je ahlak jedna od najvažnijih osobina koje jedan čovjek mora imati. Zato što je ahlak podloga za zdravu akidu. Vala i braćo, onaj ko nema ahlaka, onaj ko nema zdravo srce i zdravu dušu, taj ne može imati ni ispravnu akidu. I ako pogledamo života sahaba radijallahu ta'ala anhum, vidjet ćemo kakve su oni osobine imali i prije nego što su prihvatili islam. Kod nas je uobičajeno, kad se počne govoriti o predislamskim arapima, bili su ovakvi, ubijali su žensku djecu, pili alkohol, obožavali kumire i tako dalje i tako. Međutim imali su, to su veliki grijesi i nema sumnje da su to grijesi koje su mnogi odjeli u džehennem, jel? Ali su imali osobine koje malo ko kod nas danas ima. Imali su osobine da su držali svoju riječ kad je daju. Imali su osobinu da budu plemeniti. Imali su osobinu da ugoste gosta i tako puno drugih dobrih osobina. I onda kada se, kad imaš zdravu osnovu, kad imaš zdravu osnovu, onda je lako na njoj i zdrave temelje, lako je na njoj, u stvari puno je lakše na njoj podići zgradu. Ali ako nema te osnove, onda džabati. Ako neko nije čovjek, Neka se on predstavlja i vehid. neka se predstavlja i sunija, od njega nikad fajde biti neće. Nikad od njega fajde neće biti. Ja ću vam spomenuti jedan primjer iz predislamskog doba. Bio je čovjek siroma, živio je u pustinji, jel? Imao je samo jednu kozu od citavog imetka i onu kolibu gdje je stanovao. I onda u tom trenutku je naišao čovjek sa svojim pratiocem koji je skoro bio umro od gladi. I ovaj čovjek nije imao ništa da ga ugosti. Nije imao ništa drugo, zaklo je kozu jedinu koju je imao sa kojom je hranio porodicu, ispekao je i ugostio čovjeka. Da ne bi umro. I samo nije drugo imao nešto ponuditi, imao je to, to mu je dao. I onda mu se taj čovjek kaže, ja sam taj i taj. Vladar nekog plemena tamo. Ako ti ikad išta zafali, dođi kod mene. Ja ću ti, inša Allahu te Allah kaže, udovoljiti. Imam i metka, imam svega, ali natjerao me je put, ostao sam bez išta i ti si mi učinio dobročinstvo i ja ću ti to, inša Allahu te ako budeš kad u potrebi vratiti. I prolazilo vrijeme, ovaj siroma došao u situaciju da mora ići tražiti pomoć. I krene ka, kako mu je ovaj opisao i stigne do tog mjesta. Međutim, taj čovjek, taj vladar, imao je gadan običaj. Kaže, imao je jedan dan u godini. Komu se god pojavi u njegovo mjesto, mora biti ubijen. I ovaj nesrećnik pravo na taj dan stigo. I kaže, ja znam da si mi ti učinio veliku stvar, ali to je običaj, to je nešto iznad svega. Ja moram to da izvršim. Evo ti metka koliko hoćeš. Ali ja moram da tu budu. Kaže, šta će mi meta ako me ubiješ? To mi ne treba ništa. I onda se njih dvojica dogovore. Kaže, daću ti ja i metak. Idi ponesi svojoj familiji. Imaš deset dana da se vratiš da te ja ubijem. Ajde, hoću i to, kaže. Ima liku, kaže, da garantuje, javi se neki tamo, kaže, ja garantujem za njega. I ovaj ode svojim putem, odnese taj metak što je uzo i ode zadnji dan, deseti, kad je isticalo vrijeme, pred sami akšam, ovaj već, što je bio kao garant, već izdužuje vrat. Ili da bude osjećan ili da vidi onoga hoće li doći. I čovjek se zaista kaže pojavi. Obećao je. Iz, hoće, obećao je, izvršit će svoje obećanje. I ona je drugi obećao da mu da imetak. I kad je ovaj došao, kad, kad se vratio, kad su se uvjerili u njegovu dobrotu i njegovu pravednost, kaže oprostio mu je, oprostio mu je njegov život. Ali govorim vam o osobinama Kakve su imali ti ljudi? Iako je u pitanju glupost. Da izgubi život, zašto? Za glupost što je potrefio neki dan tamo koji je bio izmišljen. Ali je održao svoje obećanje i nije prevario. I tako je mnogo bilo kurešija i mušika i ostali koji su držali svoje obećanje. A na drugu stranu vidimo braćo ovoga Abdullaha ibn Ubeja, jel? Ibn Selud, vođa munafika. <laughs> Cijel život je žudio da postane kralj u dva plemena Evs i Hazreć. Cijel život je, kad je vidio da mu je poslanik pokvario te planove, on je onu svoju prljaštinu i onu svoju poganštinju samo okrenuo, prihvatio islam javno, formalno, a u stvari je bio munafik i cijel život se borio protiv islama. Džaba mu što je on izgovarao riječi šehadeta. Kad nisu te riječi imale plodno tle, gdje će one, gdje će one ostati? I zbog toga, i sličnih razloga, odabro sam braće da pričam o ahlaku. Jer je ahlak pravi čuvar prave akide. Ahlak je, i ako ljudi i kafir kad hoće da razvore braćo, jedno društvo, prvo mu pokvara ahlak. Čak evo danas, i, i danas sam čuo, a, kad su Austro-Ugrska, kad je došla u Bosnu, prvo je otvorila pivnice, prvo je otvorila kafane, prvo je birtije, da se ljudi pokvare. A kad se ljudi pokvare, lako ih je posle zavoditi. Lako im je servirati bilo koju akidu i bilo kakav sistem, sve će oni, sve će oni vjerovati. Prvi vers o kojem želim govoriti jeste, braćo, el islamu ja'lu vela ju'la. Islam je uzvišen. Islam se uzvisuje i ne može se ništa iznad njega uzvisiti. Islam je najveća i najljepša vjera. I Allah subhanahu wa ta'ala je garantova da će ta vjera biti uzvišena. I oni koji se uhvate za tu vjeru, i oni će biti uzvišeni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Nemojte se žalostiti, nemojte tugovati, vi ćete biti gornji, vi ćete biti uzvišeni ako budete vjernici. Ako se uhvatite za islam, zato što je islam uzvišen i on samo uzvišava svoje, svoje robove. I ubjeđenje braće u to je nije isto kad je islam slab odnosno kad su muslimani slabi i kad su jaki vidimo kad su muslimani jaki kad je Allahova pobjeda blizu kad su mnogobrojne čete onda jekin postane veliki onda ljudi idu odazivaju se i tako dalje međutim braćo treba biti ubijeđen treba biti čvrst kad su muslimani slabi Kad su muslimani potlačeni, onda treba saburati. Onda se treba nadati u Allahovu pomoć. Onda se treba nadati u Allahovu pobjedu. Kad su muslimani, kad im je bilo najteže, kad su izgubili sve u Meki, nade da će se stanja, stanje poboljšati, Allahov poslanik, Allahov poslanik obećava riznice persijskog i vizantijskog kralja. Allahu ekber. Oni ne mogu sami njih 40, 50, koliko je bilo muslimana, ne mogu da podnesu više te muke. Allahov poslanik im priča da će zauzeti Persijsko carstvo, da će zauzeti Rimsko carstvo i to nije mnogo potrajalo. Oni su bili ubijeđeni da će se to desiti i da, i, i, i, i da prema tome treba ići. Kaže šejh uh, Ibn Qajm, rahmetullahi alejhi, kaže čuo sam šejhul Islama Ibn Taymiju kako govori kaže bis sabri wal yaqini tunalu al imamatu fi din kaže sa sabrom sa strpljivošću i sa ubjeđenjem postići će se vođstvo u vjeri pa zatim je proučio riječi gospodara svjetova وجعلنا منهم أئمة يهدون bi emrina lema saberu wa kanu bi ajatina yuqinun. I mi smo ih, kaže, učinili vođama, imamima, sa našom dozvolom, zbog toga što su bili saburljivi, što su bili strpljivi i zato što su bili u naše ajete ubjeđeni. Ubjeđenje stvar koja je osnova svega. A mi imamo pravo da budemo ubjeđeni. Zato što pripadamo najboljoj vjeri. Zato što pripadamo vjeri koju je Allah, koju je, za koju je Allah i njegov poslanik rekli da će zavladati svijetom. Da će od istoka do zapada vladati islam. I mi imamo i moramo biti ubjeđeni da će to biti tako. Možda neće danas, možda neće za 5 godina, za 20 godina, ali će možda za 50 godina. Kao što je se desilo i u prvim generacijama. A Allah subhanahu wa ta'ala će svoju vjeru pomoći. Međutim, kada, kad muslimani propadaju, kad muslimani propadaju, kada imaju nadu, a ne rade ništa, kada ostane samo prazna nada i ništa se ne radi za Allahu vjeru. I to vam je, braćo, to vam je, braćo, pogrešna akida. To je murđijska akida koji kažu da se može biti vjernik i bez, i bez dobrih dijela da je isti vjernik onaj koji ima dobra djela i onaj koji ih nema nikako. Samo ako vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala. To ne pomaže. Nego, pored ubjeđenja, moraju se poduzeti uzroci. Mora se uložiti napor da mi dođemo do tog, do tog našeg <coughs> cilja. Toga kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam salahu awali hadihi umme بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل kaže dobrota ovoga umeta prvi, prve generacije ovog umeta je bila u čemu? u zuhdu, odricanju od njaluka i jakinu u ubjeđenju a propao je zadnji, o, zadnji u ovom umetu će propasti zbog čega? zbog njihove škrtosti i zbog razne nade imaju nadu, ali neće ništa da rade za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Što se tiče hadisa i dokaza i suneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji nam govore da će ova vjera zagospodariti svijetom jesu riječi poslanika sallallahu alaihi sellem u kojima kaže inna allaha zewa lil arda fara'aytu ejtu wa mabaribaha kaže zaista mi je Allah subhanahu wa ta'ala rasprostranio zemlju pa sam vidio i njen i njene zapade i njene istoke pa kaže dalje wa inna ummati se mulkaha ma zuje li minha kaže i zaista će moj umet zavladati sa svim onim što mi je bilo predočeno, što mi je bilo pokazano. A riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem sigurno su istinite. On će svoje obećanje održati kao što je obećao i onim prvim izvršio i izvršilo se njegovo obećanje. Kada je Surafi ibn Maliku obećao da će staviti na glavu da će staviti na glavu krunu od persijskog kralja. I zaista u vrijeme Omera radijallahu ta'ala anu donijeli su njegovu krunu i suraki je Omer stavio na glavu. Evo ti suraka ono što ti je tvoj poslanik obećao. A dobit ćemo i mi što nam je obećao naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zatim moramo znati još ovu stvar braćo. Da su merila kod Allaha subhanahu wa ta'ala razlikuju se od naših merila. Allah subhanahu wa ta'ala se zavjetovo da će ovu vjeru pomoći sa najslabijima. Mada mi mislimo da moramo biti jaki, da moramo imati oružje, da i moramo imati atomske bombe, avione da bismo pobjedili. Ne moramo imati. Mi imamo gospodara atomskih bombi. Mi imamo gospodara aviona. Mi imamo gospodara oružja. On nam je dovoljan. On nam je dovol, dovoljan. On nam je dovoljan zaštitnik i on nam je dovoljan osla, o, o, oslonac. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Inna ma yansurullahu hadhihi umma bi da'ifha. Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći ovaj umet sa najslabijima. Kako to sa najslabijima? Kako to? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi da'watihim sa njihovim dovama, bi salatihim sa njihovim namazom wa ihlasihim i sa njihovim iskrenim nijetima. Kako to braćo? Samo se sjetite, samo se sjetite naše braće kojima je zulum učinjen, koji su po kjafirskim zatvorima. Zamislite koliko oni dova upućuju gospodaru svjetova. Zamislite one majke čija su djeca pobijena, muslimanke, koje upućuju dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Koja je tu iskrenost? Koja je a, između dove mazluma i Allaha subhanahu wa ta'ala nema pregrade? Između dove mazluma i Allaha subhanahu wa ta'ala nema nikakve pregrade. I te dove će biti ukabuljene. I sa tim dovama Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći ovaj umet. Muslimani kad su slabi, Oni su iskreni. Kad su slabi, bore se sa svim sredstvima da, ostvare Allahova, da se ostvari Allahova pomoć i pobjeda. Međutim, često puta znamo i sami, kada muslimani postanu jaki, pomisle da ih ne može niko ništa. Pomisle da, ne mogu, da nema sile koja im se može suprostaviti. Oslone se na sebe, oslone se na svoju brojnost, oslone se na svoju snagu. E onda Allah subhanahu wa ta'ala njih, onda Allah subhanahu wa ta'ala njih iskušava i daje im iskušenja. Kad su bili malobrojni na bedru, pobjedili su Allahovom vodom. Pobjeđivali su i u drugim, i mnogo drugih situacija. Međutim, kada ih je zavelo njihovo brojnost na Hunenu, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao neprijatelje, pa su vidjeli da im od tog broja ništa ne znači. Počeli su bježati, počeli su bježati na sve strane kada se na njih slučila vojska mušnička. Međutim, kad su vidjeli gdje su pogriješili, gdje je njihova greška, Allah subhanahu wa ta'ala je njihov možda sigurni poraz po, ovaj, okrenuo u pobjedu i tako su porazili Allahove, Allahove neprijatelje. Moramo znati da Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje, da Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi. Da vidi situaciju u kojoj se mi nalazimo. Da Allah subhanahu wa ta'ala vidi naše nijete. Da Allah subhanahu wa ta'ala nas poznaje bolje od nas samih. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je obećao pomoć i pobjedu svojim, svojim vjernicima. Na kraju ćemo spomenuti na kraju ćemo spomenuti Samo jedan primjer kada je bila bitka na Uhudu. Kada su neki od muslimana oglušili se od zapovjed poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Propustili su braće samo jedan sunnet. Samo jedno naređenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa je to žestoko koštalo. Koliko je ashaba poginulo u toj bici? Oko 70. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem najbolje biće koje je hodalo ovo, ovom zemljom bio je ranjen. Bio je ranjen. I muslimani su se razvježali. Nisu znali gdje se nalaze. Pa su bježali uz brzo Uhud. A poslanike su sallallahu alaihi sellem ostavili samo sa grupicama ashaba. I sve to zbog tega Zbog jedne nepokornosti našem vjerovjesniku sallallahu alaihi sellem Međutim, braćo, oni koji su poginuli tog dana, vallahi nisu poginuli uzalud. Nisu poginuli uzalud. Oni su našli kod svoga gospodara ono što su tražili. Kada su poginuli, tražili su od Allaha subhanahu wa ta'ala šta? Da obavijesti one koji još nisu poginuli. Da ih obavijesti o svome halu, kako ovi ne bi klonuli, kako ovi ne bi duhom klonuli i kako bi ostali čvrsti na Allahovom putu. Pa je rezultat svega toga bio kada su objavljeni ajeti Allaha subhanahu wa ta'ala, kada su se muslimani vratili u Medinu, kada su mušici krenuli prema Meki, sjetili su se braćo da bi trebali da se vrate da dokrajče muslimane. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem naredio mobilizaciju, Koga da mobiliše? Samo one koji su tog dana učestvovali u bitci. Pored svih rana koje su zadobili, pored sve patnje koju su preživjeli, pored svih onih umrlih koje su ostavili na Uhudu, krenuli su da se suprostave Allahovom neprijatelju. Ponovo, ne bojeći se nikoga, pa su došla plemena pa su ih pozoravali, inne nasa kad džeme olekum, ljudi su se suprostavili, skupili protiv vas, Pobjedit će vas, uništit će vas, gdje ćete sad? Pa šta je bilo? Šta je rezultat bio svega toga? Fezadet hum imane. Pa im je to njihovo im je iman i ubjeđenje samo povećalo. A Allah subhanahu wa ta'ala je ponovo ponizio kafire i nevjernike. Pa kad su čuli da su se tako slaba vojska, ranjena vojska, kad su se ponovo skupili da se suprostavlja Allahu i neprijateljama, kad su oni to čuli, nije im ostalo ništa da bježe, samo da se čude kakva je to vojska, kakav je taj iman koji ih tjera da se tako ranjavi suprostavlje, iako je ove bilo tri puta više. I ni prvi put se nisu bojali, a sad kad se ne boje, kad, ovaj, kad su ranje, ranjeni, onda je to značilo sigurnu, sigurnu pobjedu Allaha subhanahu wa ta'ala. I braće ono, znači, što je pouka iz ovog čitavog dersa jeste da ne smijemo gubiti nadu u Allahu u pobjedu. Da moramo biti ubjeđeni više u Allahu u pobjedu i u Allahu u pomoć koju će inša Allahu tala pružiti svojim vjernicima. Da budemo više ubjeđeni nego onda kad su muslimani najjači. Jer treba sad na ovim i u ovakvim situacijama treba biti čvrst i ne smije pokretnuti. Jer onda kada dođe pobjeda, kada dođe Allahova vojska koja će otvarati zemlje lijevo i desno na istoku i na zapadu, onda pitanje kolika je naš udje u svemu tome. Međutim, sad kad poguramo, međutim kad sad stanemo u safove Allahovih odabranih robova, naš je uspjeh biti zabilježen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da da da se okoristimo od ovoga što smo čuli. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi što ste se strpjeli da me saslušate. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetu ovako kao što nas je sastavio na ovome dunjaluku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podari bereket u ovim našim u ovim našim dersovima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari znanje koje će nam koristiti. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam posljednje riječi budu ašhedu la ilaha illa Allah wa ašhedu na Muhammedu Rasulullah. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas stavi u njihove safove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas obskrbi šehadetom na njegovom putu. I moja posljednja dova je hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Jazakum Allah khair. Subhanik Allah. Šta kazati nakon ovako lijepi riječi To je još jedna potvrda da kogog, kogog, kogod govori o Allahu i vjeri, da je to najljepši govor. Kažu prije, kroz historiju na ovim prostorima, od Sanđaklija i Krajišnika mogu samo vojnika imati, dobrog vojnika, i oni nisu znali izdati. Ali eto, hvala Allahu, te barek evo ta'ala, povećavaju se činovi. Pa vidimo da iz sanđačkog naroda što nas posebno raduje dolaze ljudi sa znanjem i to je ono što je radosna vijest jer vi znate da 9 miliona Srba ima valja to ponovo uz Allahu pomoć ha, potoći mi vamo ćemo ako Bog da obećati da ćeš na da znači, ćemo mi prema Zagrebu krenuti. Zato se mi uklapamo, mi ćemo kruh i tako, nemojte nam zamjeriti. Ovaj, pa inšallah, to je dokaz budućnosti inšallah Islama i istočno i zapadno. Znači mi smo ovamo zapadno, pa na braća mogu zaviti, ovamo je Rim, jel tako? A i oni su istočno, mi se uvijek prema istoku i prema Mekki i toj zelenoj transverzali svakodnevno gledamo že zapjevo i šta treba koju kariku još povezati. Ovo je samo znači, ovaj, početak znači, zimskih susreta. Inšala da će biti prijatni i to mi već osjetimo dok je našem hasumu plaho teško već. Znači, nova godina oni čeraju nas. Znaju da mi nećemo piti, da nećemo se drogirati, da nećemo nikom meni jaja, kamo je kokoš ukrasiti ovaj, međutim, to je kadar Allah. Allahov kadar i sunnetullahi azza u želkel ard na zemlji da kadarska borba između nas i nevjernika ostaje do sudnjega dana. Oni nas brze kadrom, a mi ne mrzimo šarijatom. A pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi naše brata Abida. Pogotovo je meni velika čast što je ovaj ovaj mesđid dobio tu zaslugu da u njega ulaze medinski studenti, da u njega ulaze ljudi od iloma, to je dokaz, inšala, dobrog hajra za budućnost. A sada pozivamo našeg Asana Tetara Kuhara sa svojom znači, elitom da nam postave večeru, da lijepo večeramo, pa ćemo požurca po večerijem kako bi sutra inšala bili što odborni da uspije. Šeh, ja imam samo jednu kratko, ovaj, još, sigurno je šeh Izo već obavijestio džematima tamo po Srbiji, u Smederevu, u Novom Sadu, u Beogradu, gdje bi najviš, najmanje mogli da očekujemo tog islama. Ali ova dava koju ste vi danas hodali i koju su hodala braća dole po Bosni širom, dala je rezultat. Prije dva, tri dana koliko ima, ispili bi se dvojica ljudi Gore u Allahu Mavče. Ko ste vi? Došli su dole iz Brke pješke do Mavče. Promrzli, gladni. U Ugostimo ih mi gore lijepo, u stvari braća. I pričamo sa njima. Kaže, neki je brat išao i dijelio letke u novoj godini. I njima je dao te letke. Oni pogledali, vidjeli i krenuli. Kaže, gdje mi možemo da nađemo ove ljude što ovo kaže idite tamo u tom i tom selu kod tog i toga čovjeka. I oni odmah. I došli ljudi ne mogu da vjeruju. Svi gledaju da ih ugoste. Oni promrzu, svi gledaju hrane i daju im knjige, oblače i sve. Kaže, tamo su nam samo odmagali. Stalno samo odmagali. Ovo, kaže, još nismo ni vidjeli ni doživjeli. jedno i sad krenuli, sad sad sve da uče mašala. Inšala, vidite, ova dava današnja, jednog čovjeka neka dobijemo i spasimo džehenema, bi izni Allah tala, vidi to svih onih zapisivanja i maltretiranja sa onima tamo. يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لتجزعن فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارض الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الكافي الله فيها تبوج نقول فيه لدى دست فيه كنا عباد الله إخوانا بودت الله بربك braćo. وبشر بخير فإن الفارج الله تدعو الإله وترجو رحمة منه واطلب رضاه فإن الكاشف الله تدعو الإله وترجو رحمة منه واطلب رضاه فإن الكاشف الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم صاحب يا صاحب الهم إن الهم منفرد بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير